mwiriwe amahoro nshuti bakunzi bahanduye isanganiro mu duteza abiri ikaze mu kiganiro gira ico ushikirije cyo kuri uno wa gatanu igenekerezo rya munani ukwezi kwa ruhuhuma na cumi n'icenda muri kino kiganiro mugira ico mushikirije ku makuru yaciye hano kuri radiyo isanganiro muri ino ndwi turiko turarangiza icuno Musi mukaba muza kugishikirizwa na jewe Eli Nibel nibigira muhinga bw'ivyuma hari Alphonse kubw'Imana afadikanije na François Akimana amakuru twabashikirije ni menshi kandi ari mu bisata bitandukanye twarababwiye ibijanye no gutanga imihoho kumufasha w'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa muri ayo mabanga uwo yahoze arongoye igihugu cya Tanzania asigura ko atigeze afatwa mu mugongo bikwiye n'akarere ka Afrika y'ubuseruko umugambwe y'ipede zigamibanga bati nta gitangaje kirimo kuko akazi kiwe kasa n'akaheze nk'uko byashikirijwe n'umukuru w'uwo mugambwe Abdul Kasim nayo mu runani n'amizero y'abarundi biciye ku muvugizi warwo Tasian Sibomana ngo umufasha mukapa ntiyafashwe mu mugongo n'abakuru b'ibihugu b'akarere naho yakoze ibitari bike muri politiki kandi twarababwiye ibijyanye n'ihimbazwa ry'imyaka mirongo ibiri n'umunani yari irangiye hatewe ko umukono amasezerano y'ubumwe bw'abarundi aho mu ijambo umukuru w'igihugu petero nkurunziza yashikirije abarundi yiyemeje ko amacakubiri mu burundi yazanywe n'abakoroni twarababwiye ibijyanye n'abanyagihugu bubatse mu kibanza cyari cyagenewe gushikiramo amazi acapfuye avuye mu mihingi itandukanye y'igisagara cya bujumbura ikibanza kiri muri zone ya buterere ni muri komine ntahangwa meri ya bujumbura aho bagiye kwitura umuhuza w'abarundi ngo bafashe baronswe umuzibukiro reka sabo gusa n'abegereye ahubatswe ikirimba gishasha cy'umukuru w'igihugu mu gasenyi ka komine mutimbuzi twarababwiye ko ku munsi w'ejo bazindukiye ku rugo rw'umukuru w'umutumba aho bamusaba nabo nyine ko yobashikira ku muhuza ngo baronke imizibukiro leta yabemereye twarababwiye kandi ibijyanye n'utwara ikinga yagandaguwe n'umupolisi muri zone ya rohero mu nyuma ubushikiranganji bw'umutekano bwahavuye bumenyesha ko uwo mupolisi yari karivuna ngo ko yagomba yakwe inkoho nk'uko byashyikirijwe na petero nkurikiye abuvugira mu ishyirahamwe ry'abagendesha amakinga sotavebu bagasaba ubutungane n'indishi ku muryango wabuze twarababwiye kandi ibijyanye n'abantu barenga cumi bakiriwe mu mavuriro atandukanye y'intara ya muyinga bitumwe n'uko bariwe n'imbwa ziyerereza amakuru twabashikirije ni menshi ntituri buyasubiremo yose ngo tuyamare ariko mwe mwadutega amatwi ku munsi ku munsi murayibuka muri kino kiganiro rero muhawe ikaze ngo mugire icyo mushikirije kuri ayo makuru hamwe n'ayandi twabashikirije mu gushikiriza iciyumviro mu gishikirize mu rufasoni natawe mututsi atawe muri y'urwara canke ngo mu murengera akarimbi kuko iciyumviro gitanzwe mu rupfasoni arico gifise akamaro gusoma igishikirijwe igishikirijwe mu bweruzi muraza kutwakura rero ku nimero zikurikira murazimenyereye ariko tuzibasubiriremo ni irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cenda mirongo itatu na gatatu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 n'iyo mirongo nyine mushobora kuza gushobora kutwakura ko kugira ngo mushobore gushikiriza icyiyumviro cyane hari umunywanyi aza yamaze gushika ku murongo mwiriwe kuva kera wamyurika agahugu k'amata n'ubuki mu mahirwe mu magorwa abarundi twarurunani ku isaha imwe n'iminota mirongo itatu n'indwi mu buhinga bw'ibyuma alphonse kubw'imana nyeretse ko hari umuntu ari ku murongo mwiriwe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 ni ikiganiro gira icyo ushikirije hamwe gira icyo ku makuru twabashikirije muri ino ndwi turi ko turarangiza hari umunywanyi ari ku murongo mwiriwe mwiriwe gito abarundi baca batangura gucanamo no gukebana murashobora kutwakura aho muri hose mwaba abari mu buseruko mu burengero mu buraruko cyangwa mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi reka na mwebwe muri mu makungu mushobora kuduhamagara mutanguze ubusa ubusa abiri na mirongo itanu n'indwi hanyuma mugire icyo mushikirije ku makuru twabashikirije kuri muri ino ndwi turi ko turarangiza hano ku isasa umutima muri iki gihe turimo bakwiye bakwiye kwiyumvira bakabibuzimu bakaca ibuntu ibyo byose biduteranya tukabyibagira tukanamara imwe haro iwe haro mwiriwe neza haro muri bande mutwakuye muri hehe inde haro muri bande mutwakuye muri hehe haro turi ko turabumva twebwe ijana ku ijana ntidushoboye kumvikana kumbure arashobora kongera gusubira agahamagara canke naho akarondera akandi gatelefone ashobora gukoresha mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe muri hehe ikarusi ah. mwitwa gute mu kajwi kanyu kari hasi cyane barayavuga ikarusi ni amahoro ngaho ikarusi yego turashima ku mutumba w'ikinyota mm, kinyota ni muri komine ya hehe gitaramuka mm, gitaramuka cya karusi eh. barayavuga mufise icyo mushikiriza ku makuru twabashikirije hano ku isanganiro eh. yego yamaze kugenda ariko yongera gusubira kugaruka natwakure kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cenda mirongo itatu na gatatu abakura babanze bihweze neza ko bafise ubumwe bukwiye kugira ngo bashobore kutwakura mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri he Fabie inde Fabie Fabiano mutwakuye muri he Ikarehe Ikarehe ka komine mwakira fabian amakuru twabashikirije yabakoze ko muri ino ndwi ni ayahe ni ukuvuga uh-huh. mwaravuze umuntu wishwe n'umupolisi atwara ikinga yego rwego n'iwacu kweri harabaye ingorane ku gatandatu heza ariko fabiano iki kino kiganiro ni igihe ushikirije gitandukanye n'aho iwanyu havugwa amaki mu gihe cyo mushikirije kuyo twabashikirije twebwe yego na muri mwari mwavuze ko uwo muntu yishwe n'umupolisi yamurashe mhm. agenda agomba ndabwira inkuru yabaye atari nziza <laughs> ariko fabiyano iyo nkuru ufise ugomba gushikiriza uzuhamagare ku munsi wa mbere mu kiganiro aho iwanyu havugwa make nturakoze kumbure ndabibutse ko kino kiganiro rigira icyo ushikirije mu gihe cyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri nondwi turi ko turarangiza kiratandukanye n'aho iwanyu havugwa amaki aho iwanyu havugwa amaki ni ku munsi wa mbere igihe cy'isaha n'inusu aho muvuga ku bijyanye n'amakuru aba yarabaye ngahe iwanyu twe tutashoboye kumenya mwiriwe muri bande mutwakuye muri he jewe izina nitwa nibere namwe mwitwa gute murakoze mugenzi jewe inde gabriel misigati akazina sinakumvise gaburiyeri musigati ah, mu ntara ya bubanza ni amahoro hmm, gaburiyeri amakuru twabashikirije muri ino ndwi eh, yabanyuze n'ayahe uburyo cyankoze ko cyane mhm. uwo muntu afite ubusa umutaka w'ibero yigorewe hmm, ariko igipolisi kivuga ko atazira ubusa kuko yagomba yariko araniganira n'uwo mupolisi ko mwaka inkoho nabuze gutyo mhm. kubera ko numvise urongo ishyiramo ry'abatativero mhm. inkuru yashikirije mm. yuko uwo muntu yagize ubusa mm. ngo yari imfubyi mm. asize akana k'akayoya ni ukuri vurema nimba byabaye uko twabyumvise ubutungane bwokora kweri bakaraba nyine bushumbusha uwo muntu yigira akarengane yego mm. kweri mm, kumbure ngira ngo iciyumviro canyu cashoboye gushikira ababijejwe bazoheza barabe nimba yaba uwo muhisi canke yaba uwo mupolisi ubutungane bazoheza burabe nimba hari uruhara bo baba babifisemwo hanyuma baba ubutungane buheze bukore ikibereye mwiriwe munywanyi ari ku murongo yamaze kuva ko mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza ndi ngozi yego muri ngozi ariko mugabanya akaradiyo kabegereye mudutunga ariko mubanze mugabanya ku karadiyo kabegereye yego twakagabanitse mhm. muri bande mutwakuye muri ngozi yego ikasekanywa muri bande ariko ndi donasiye donasiye hano mugashikana utamuvuga igipolisi bike yavutse bike yarabeshe yamurase twebwe turi ko turorera ariho turi yari yamubisize yiruse bajya bariko babesa yarabeshe utamuvugizi w'igipolisi yarabeshe bike yasigiritse ariko rujya n'urwego nawe ntashobora kuvuga ata atamakuru afise kuri ibyo ni uko aba yarabonye neza yuko hari umugabo w'abataxi bagomba kurwanira iryo inkoho y'uwo mupolisi nk'uko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano petero nkurukiye yabivuze ati hari umugwi wabo bagendesha amakinga bagomba kugumuka kugira ngo bamwake iyo nkoho ariko guca yivuna niko yabishikirije mwiriwe muri bande mutwakwe muri minani piyo piyo mwiriwe mwiriwe mwiriwe ndi bukirasaze ibukirasaze murakomeye yego bukeye buke kweri mm. kandi n'isaha nta ngorane tuzise amahoro natwebwe hano ku isanganiro n'amahoro piyo ayo makuru no muri ino ndwi yarabakoze ko ngahibukira saa zina n'ayari iyo nkuru ivuga ko abazungu basize badusizemo amacakubiri mhm. twebwe ayo macakubiri tuzayakira gute kandi basize batwise amazina mm. kubera ayo mazina tuhari mm. bituma tugora kugira ngo ayo macakubiri adatuzemo murakoze <laughs> biyo urakoze nuko uko udashoboye kutubwira ayo mazina wowe uri kuravuga batwisa yariyo yamaze kuva ku murongo mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri he inde ntituri ko turumvikana neza muhagarare neza muhagarare neza kugira ngo dushobore kumvikana nibyo twebwe uratwumva ariko twe twumva umenga ibirere si byiza yego ariko muri bande akazina twakumvise zede bede mubandanye n'iciyumviro cyanyu yamaze kugenda adutunganye twako turumvikana neza nk'uko bitegereje kugira ngo n'abari ko bayatwumviriza nabo bashobore kumwumva muratwakura kuri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu indwi na gatanu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu murakura kugira ngo mushobore gushikiriza ushinjira ku makuru yaciye hano kuri handi isanganiro mwiriwe muri bande mutwakuye muri muri bande manira mugabanye mu buhinga bw'ibyuma tugabanirize gato twumva muri bande Emmanuel ngahe bujumbura amahera mu marambya eh. Emmanuel amakuru twabashikirije hano kuri handi y'isanganiro y'abakoze ko eh, nayahe kuko nanjye nsanzwe tumutaka ibyero ibyo nagomba nshyikirize gutya umuntu yapfuye mm. yewe niba nawe bakoresha ubutungane kuko twe basigaye batuhohotera ngaho mm. barabe uko bagomba gutukura mu gisagara badukureyo mu gapana kuza baraturukira mm. ariko no kureba ko namwe batabaziza ubusa Emmanuel no kuboha ntabwo ntabwo bakoze ubusaba uko ntabwo yarabakoze nta kintu yari atari kumufata ngo bakore rero ni cyo kintu agomba gushyikiriza rero Emmanuel ngaho mu marambya nimba atakindi mushikiriza tubifuriza ijoro ryiza iciyumviro ciwe ntiyashoboye kukirangiza mwiriwe mwiriwe mwiriwe ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu umugabo nyamugabo na cancamusi mwiriwe hano hari umunywanyi ari ku murongo mwiriwe neza mwiriwe neza ndabumva yego muri bande mutwakuye muri hehe je nitwa nibere ku isanganiro bo nanjye nitwa nimero y'ahare by'ibiti ndibutse na nyana muri komine runege inde nimero y'ahare by'ibiti elvis eh elvis mufise amakuru y'abanyuze yaciye hano kuri handi y'isanganiro naya rumva twashaka tubabaze nariko ntimutubaze ariko mugire imico mushikiriza ku makuru twabashikirije hano eh, kuri hando isanganiro izo mbwa zariye umuntu n'icyo cyangwa baravuga ko ari imbwa ziyerereza eh. hmm. ariko barabavuye bari mu bitaro twizere ko bashobora kuba barakize kuko bagiye mu mavuriro atandukanye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 inde nikiza davidi davidi nikiza yego hmm. nagira nshikirize kwayo makuru ah, amakuru yabanyuze twabashikirije hano kuri handi isanganiro na yahega davidi yewe mhm. nagira ntibabatidere n'ibyabakuru yamaze kuva ku murongo ariko tubibutse ko mutwakora kuri irindwi na gatandatu mirongo inani amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe neza ndi reneste n'igitega igitega amahera yahega ya neste sinyabiharage nibereye hmm. Ernest amakuru twabashikirije muri ino ndwi turiko turarangiza yabanyuze naya nagira nshikirize ku ivyo vyerekeye umutagisivire yapfuye hmm. agatelefone kiwe ngashoye kumworohereza kugira ngo ashobore kubandanya iciyumviro ciwe ariko twizere ko aza kugaruka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 Mm. daniyeli amakuru yabanyuze yaciye hano kuri handi isanganiro agaheza akabanyura muri ngahe mabaye naya ya makuru yanyuze mhm. nayo yamubwiye natubwiye ngo maze imyaka cumi n'icyenda atagira umugabo mm. ariko akiyungunganya azatunga urugo mm. agashobora kwigisha n'abanyeshuri kuri kaminuza rero yabaye umukenyezi w'akarorero kandi bakwigira ko ku buryo nk'abakenyezi benshi iyo babonye abatwembe kugira ngo bazabone neza ngo ubuzima bwahagaze urumva rero ubwo mukenyezi kabisa yarabaye imboneza ku bandi bakenyezi bo mu gihugu uwo ikindi mu makuru yanyuze ni burya yarara mu isoko rya kinama ahantu hakoraniye abantu benshi mm. urumva ko hashobora kwaduka indwara z'ibiza kabisa abajejwe gutunganya isuku ryo mu gisagara bijya bintu bongerageza kubishingiraho bigenewe mm. nibyo naho ubundi gusoma amafaranga mwaba mwumwadukirije bujya kubakurikirana mm. Eh, eh. murakoze kumbure ngo umuhanuzi mu bijyanye n'ubutunzi muri meri ya bujumbura christophe kinshasa yaragize ati ayo mayeri aragiye gukurwaho ah, kuko uretse agiye gukurwaho mbere n'ibimodoka bya gisirikare kugira ngo ashobore gukurwa ngaho muri ayo masoko ati si ngaho mu kinama gusa hariho n'ahandi hari undi ari ku murongo mwiriwe nta rimwe Aló? Aló? ninagirana ababaze rero ni na reneste agarutse nyine iyi igitega ariko ntimutubaze mubwira icyo mushikirije haneste ku makuru yaciye hano kuri hadiyo y'isanganiro kabanyura jewe nagira nshikirize ibyo ujya mutagisive rero rero biciye nyine yibujumbura rinaze nyine nyine ni birumvikana ko ko yahohotewe kubera hmm. nta kuntu bari guca baraza bagaca barasa uwo nyine ariko nk'uko igipolisi nacyo kibisigura ngo ntiyera ernest igipolisi cyo gisigura ko atera ko uwo mupolisi yabikoze kugira ngo yivune mugabo je muri kumvuga yuko hmm. ngo bari kuba mwaka ngijya nko si twe tubivuga bivugwa n'igipolisi eh.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 mwiriwe mwiriwe cyane muri bande mutwakuye muri he iyi ni itonda amahawe n'imana morisi nkaba ndi mu ntara ya cankuzo ikomine n'imisiha umutumba n'imwiruye mm, amakuru mm, mm, ni meza ngaho mu mishiha muhisi ni ukuri turasima nta ngorane ebana umutekano wifashe neza gusa icyo navuga mhm. ku bijyanye na zijya numvise ibyo gisara ahubwo bisaba yuko kugira ngo barabe ingene bokingira abanyagihugu bakaraba ingene izo mbwa bokigira mm. bozigira gutega muri icyo nubona kubera gisarume ngo bopfuma bazica nyine zikavaho barazizigererere mm. mm. nta kindi mu mushikirizaga muri isi ah, nta kindi ntushikiriza kubera mbona umutekano wifashe neza ngaha muri misizi iwacu murakoze cyane muhise mugira ijoro ryiza ngaho imishiha mucankutse yego namwebwe murakoze murakoze mugira ijoro ryiza ngaho mu ntara ya cankuzo reka mbere na za ruyigaho aho mwegeranye karusi ndetse na muyinga kuduga mwiriwe mwiriwe neza eh, alo muri bande remi mutwakuye muri he aha mu gishingano igishingano cya ahagene muri remi eh. mu gishingano amahera he aha mu gataka mu gataka mu gataka mu gataka mu gataka ka zone na komine yihe zone nyambuye komine isare mubwire icyo mushikirije ku makuru y'abakoze ko hano kuri hadi isanganiriro ngaho mu isari nta yandi atari umukindo yarahohoterwa nayo ibyo bavuga agomba gutera ntituri ko turumvikana neza remi sinzi ko mwohagarara neza ariko ndavuga ati yarahohotewe rwose hmm. eh, we yaragejwe gutwara imizigo n'abantu ntiyaragejwe gutwara imizigo hmm. cyari mm, cyo ariko hariho aho igipolisi cyamubwiye ko atarenga urakoze remini turi turumvikana neza ariko iciyumviro cyawe cyamaze kumvikana uti nibyo naho byashitse akarenga aho igipolisi cyambwiye ko atarenga nti yari guca yicwa icimviro cangira camaze gushikira abo bazokora amatohoza mu butungane mwiriwe muri bande mutwakuye muri eh, obama imugwe obama imugwe mm-hmm. mm, obama icimviro canyu ku makuru ya twabashikirije hano kuri radiyo y'isanganiro nagomba kuvuga ku icyo kibazo cyo mutagisive mm-hmm. banze barebe neza ntibazoze bahohotera abantu ngo bagomba kuhabwa inkoho mm. ariko nta byemezo namwe mufise obama ngaho muri komine ya mugwi yuko uwo mupolisi uwo mutagisi beratoba yari ashaka kwaka inkoho uwo mupolisi ari abapolisi usanga biyandagaza ugaca usanga bavuze ngo ugomba kubaka inkoho kandi utagomba kwibaka bagaca kurasa hmm. hmm, murakoze obama kuri icyo cyiyumviro cyane mugira ijoro ryiza ngaho imugwi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 jafete ngaho mu igiharo amakuru eh. twabashikirije hano kuri radiyo isanganiro ngaho mu ntara ya rutana yabakoze ko nayaye yego twageze uvuge ku bijyanye n'izo mbwa none ko leta ikingira ibidukikije mhm. nta kuntu botanga uruhushya rwo kuzica kugira ngo ntizibandanye zigire n'abanyagihugu ariko inyishu si ukuzica hariho n'incansho bazigirira eh. hmm. ni ukuvuga ziriye nk'abantu nk'abo niba leta y'ibihombi Mm, ariko nibyo n'iyo mikwa biraba yo kuzica ah, ariko baranahamagarira n'abazitunze kugira ngo bashobore kuzitwara kuzicandagisha eh. mm. n'abashatse twashaka gushikiriza mm, jafeti nimba atakindi muse mushikiriza tumugire ijoro ryiza ngaho mu gihe hari umuntu ya rutare ndabona mwakoze mwakoze nza kuduha umurongo murakoze bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri kuri radiyo isanganiro turindiriye ibyiyumviro byanyu ku makuru twabashikirije muri ino mwiriwe muri bande mutwakuye muri inde muri bande ntara ya muyinga muri komini giterane mm canyu ku makuru twabashikirije muri ino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 Eh, nashaka ndababaze mm, ariko mugire icyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri ino ndwi si eh, umwanya wo kubaza kijyanye n'ubumwe bw'abarundi mhm. none abo bantu bavuga bari eh, bitabye ako kamo k'abanyamahanga mhm. none twebwe abarundi tuzokwama dukorera mu mutwe w'abanyamahanga mm. yewe nitwa bucumi karaveri mm. iba ntazira sayidi twakuyurihe ndi muyinga ahantu muri zone rugari mu mm, rugari ndahabona agacimbiri kayogoro mhm. eh, none tuzokwama dukorera mu mice y'abanyamahanga mm. eh, ndumva ari uko umenya ntitwoguma dukorera mu mico y'abanyamahanga ahubwo dukwiye gukora ibyacu mm. abanyamahanga baraduteranije n'ubu rero ntitwoguma tubandanya duteranwa n'abanyamahanga yego kweri tugakomeza ubumwe bwacu atakuvuga ubwoko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 ndi mu gihanga ari gihanga adashimye kwivuga izina jamari jamari ngaho igihanga eh. ni amahoro ngaho igihanga bashima jamari amahoro radiyo y'abakoze ko ni ayari izo mbwa zisara mm. none nka batazijyana kuzikingiza zogenda gutya maze kujyaho umuntu mm. ni nayo mpamvu abajejwe intwaro jamari ngaho igihanga bavuga bati ah, n'abatunze imbwa ntibagende kuzicandagisha kugira ngo nizaramuka ziriya abantu ntizibagwaze ntihagire imigera zibatera mbabisaba buke rero kwe mm. murakoze nimba atakindi mushikiriza jean mahingahe gihanga mugira ijoro ryiza bibiri na kabiri bibiri na gatanu bibiri na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kane bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri isaha zibiri zirenga iminota inani kuri hadiyo isanganiro mwiriwe amahoro muri bande mutwakuye muri bigira imana ikarusi inyabikere Mm, bigira imana amakuru twabashikirije hano kuri radiyo isanganiro kuva ku munsi wa mbere kugeza n'uno munsi amakuru y'abanyuze n'aya amakuru turi ya moseko nayo yitwa bwasigiye abantu kweri ariko mugabo deni mumengo nta kamaro k'imbwa mumengo bosiga kuko turimo zitazirarya abantu mm, ariko hariho abafise imbwa nabo bavuga ati imbwa bazitunze bavuga ati ni ingirakamaro bazicankije rero bazicandagisha mm. yego nta mm, kindi mufite mushikiriza bigira imana ikindi eh, bintu bashikiriza kiriya kijyanye n'ibyo amafaranga yagirwa bijya mm. bintu kweri urumva babyitwayemo nabi abapolisi mm. ariko mugabo abajya batabye nabo nyine bari bakwiye kuza bararaba neza burya umuntu afite inkoto wo kuza kwisuka bakaza baritonda ubundi bwobwo nta afite ingoho nawe ufite amaboko masaboza kuyikonyera hmm. yego bakwiye kuza bararaba ingene baza baragenda rero nk'umupolisi honyine amaze kuba kubona uri mu ikosa ukaba wafatwe utegerezwa kwemera ikosa kubwira dore ubwato bakoresha gutunga hanze hmm. urakoze bigira imana ngaho inyabikere rero ijana bavugira urugoye kubera abamotari n'abatakisibera n'abashoferi eh, bakwiye mm. kuza baritondera abapolisi kuko abapolisi baragowe nibo batwata inkoho ngo atakureka mm. ariko naho muvuga ngo baragoye nabo urumva bari ku kazi k'igihugu bari kubakingira umunyagihugu kandi ibyo bakora byose ni iby'igihugu eh, abajejwe amatohoza rero barabiraba ingene bobikora kubera nayo ubundi ndetse urumva ko mwenga gukora ibiraro yabyitwayemo nabi mm. murakoze cyane ariko tumara asa hejuru hmm. n'iciyumviro canyu bigira imana ngaho inyabikere iciyumviro canyu cashikiriye ah, abapolisi canke ababijejwe muti iyo nyifato siyo uwo mupolisi yakoze yari gufumara ukuntu abigenza agafuma arasa hejuru n'iciyumviro canyu mwiriwe mwiriwe cyane muri bande mutwakuye muri hehe cyane eh, nitwaye neza inde nitwa inetsa edimo edimo mutwakuye muri he eh, tuwe turi ku muyebe wa musigati muyebe musigati ngaho bubanza yego hmm, edimo amakuru y'abakoze ko hano kuri hadiyo y'isanganiro twabashikirije mufite icyo muvuga ko nayari nayo ajyanye n'uwo mutagisi bero yego yego ntabwo mvuge yuko umusanzwe abapolisi bagejwe gukingira umutekano hmm. ntabwo bajejwe sabo kwivuna abansi mm. yego boraba mu byo bakora bagakingira umunyagihugu ko uwo munyagihugu naho yari mu ikosa mm. nta gihano cyo kwica kiri mu burundi mm. yego bari kuraba yakoze ikosa bakamuhana ariko ntibari kumwica yego rero mbona nk'ababijejwe cyangwa ubutungane bworaba hama kuri uwo muntu yakorewe udushya mu muryango w'ibyo hakaba indishyi y'akababaro mm. ego murakoze ariko edmond igipolisi cyo gisigura yuko uwo yagomba kwivuna kubera ko yagomba kwakwa inkoho oya mu bisanzwe turabizi nta yindi siguro bari kubiha kuko ikosa nk'iryo rimaze ni mm, iciyumviro cya edmond ntigishoboye kurangira ariko reka aravuga ati nta kundi bari kuvuga atari uko uwo mupolisi ntiyabyifashemwo neza ati naho yari kuba uwo mutakisibero yakoze amakosa ntiyari guca yicwa mwiriwe amahoro ah, amahoro muri bande mutwakuye muri he ndi nyabendera narinda ahantu imuhanga imuhanga mu ntara ya kayanza yego mukerere ni amahoro ngaho mu kayanza ni amahoro turashima imana rehonari amakuru yabakoze ko twabashikirije hano kuri hadiyo y'isangano mu bisico muvuga ko ngaho imuhanga naya ngomba kuvuga kubijyanye n'umupolisi yarashyize uwo mukasize mm. by'ukuri ntibizigurika ugaragaje kuraba cyangwa ukumviriza ingene babivuze ukaca mm. usanga uwo nyene bariko barapfa ikintu umupolisi bariko bamuhagarika kugira ngo ntarengane ariwe barashe mm. twizeye ko ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi ari bwiza barakurikirana umuvugizi yavuze ibyo yari akwiye kuvugana amakuru bamuhaye hmm. leonardo ntashoboye kubandanya iciyumviro ciwe ariko ati ubutungane nibukore nibaza yuko iciyumviro ciwe cyamaze gushikira abajejwe gutohoza kuri iyo dosiye kugira ngo ubutungane bukorwe mwiriwe mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri he ndi reperiyani bero ni reperiyani mutwakuye muri he ndi reperiyani mu bwiza ibijumbura hmm, reperiyani ngaho mu bwiza amakuru yabakoze ko twabashikirije hano kuri radiyo isanganiro n'ayari byasanzwe ndi mu kagisibera nyine nk'uko bisanzwe mu mwuga wacu ashize yego twebwe kabisa turababajwe n'umukagisibera wacu yari ashengeye hmm. twebwe hajya kuri zone rohero mm. hajya hariho parikingi ya tagisi vero mm. nta mwanya n'umwe hatari haparitse amakinga mm. rema nta n'urubuga ruhari rwo kuvuga ati aha niho abatagisive bagarukira kubera hariho na parikingi ni impande yaho nyine nta rubibe igipolisi cyabahaye ko mutarenga eh, hajya nyine mu mama umuturisibere wese atwaye umukiriya niho yagarukira hmm. ukuvuga ngo bari barenze ngo yari yagiye muri bire kandi nyine kuri zone rohero niho umutarikivura ageze adakoze umukiriya akaguma yigira ahariho hose akeneye gushyika muri bire hmm. kumva byarashyitse rero umutarikivura ahasanga abapolisi nyine bariko barisumamwo barondera ibyo nyine iwabo yo kurya hmm. bacabahitanisha uwo mutegiside arahageze acatabaza abagenzi bari impande y'uko buri parikingi nini iriho hajya nkenera tugiye wahajya ahantu yoba ndenganije baramufasha ikinga riragenda mwene ryo aritwaye umupolisi acafata umwe akavuga ati ko rigiye burya nawe ntuhasigara yaciye amurasiga mu mugongo amata nari kumwe yanigiye nta nubwo banazi guturanye hmm. kandi iyo nyifato bariko baratwifata aho gazotura bariko batugira ko twari batwisiziro tutari n'abanyifata n'ibintu byatuma kuri turi gutajamwo ariko ayo makosa ajyanye na politiki nta politike ibirimwo mu gihe haba hariho amakosa aba yabaye ibarabara mu bijanye n'uruja n'uruza nta bya politiki biba birimwo twebwe hajya aha hmm. hajya nta yabo dushira mu dushiramo hajya muri zone rohero ntiri muri bwire hajya hmm. hagire nko muri bwiza hajya kujya muri ngari mpande ya bwiza mm nubwo ngo twagiye muri bwire hajya yararenganije bwose byatari ubwo ngo mu mvugo police kabisa iyo mvugo yakoreje kuva hmm. ku umupolisi bwe karibuna mm umuntu umupolisi karibuna ngo ariko aramwaka mm kabisa kona n'akarengane bari kwatubwira ibyo ni ibintu bibabaje uri kurabwira umuntu nk'uko yabuze umuntu wiyiwe hmm. tubonaho ko umenga umupolisi bari bamutumye hmm. ibyo bintu biratubabaje kabisa ariko nibaza yuko biratubabaje kabisa biratubabaje kandi tuguma dufatwa buri mwanya aho duciye hose hmm. duciye kuri ibi barabagituye umurundi badufata nko kumera bijya muri bwira none twe nk'aho dufite umuntu tumenye nayo kurya baca batuma amasasu ibyo bintu rero turabigaye ariko ariko reveriyani ubwo ntibaba muri kurashikuza bavuze ngo iyo mwihenze mukarengana gatoya bamukubiswamo amasaso ntimwaba muri ko murashikuza atari aho rimwe ryabaye harahandi ibi si ukuvuga ngo ni ibya byabaye biracyabandanya kubera n'ubu ntibaduha amahoro bari kubararika baranagusanga n'ahantu atari no muri byire ntabwo giti umurundi ukabona uri kwakubita inkoni hari n'uwafashwe mu gatondo mm. none noveliyani mwebwe nk'ugendesha ikinga ikintu mwosaba igipolisi ni iki ikintu twosaba ni baduhe amahoro batere ntibasabwe umusafi umutekano kandi mu gihe cy'amatora barazi ko bahora bikora ko twebwe mm. kandi twebwe hano tugarukira muri biro turahazi ibitero tugarukira ko turabigire twiga tubirenga ntibaduhe umwanya tumwe batuba dushyira hamwe batwese tugarukira mm. baduha amahoro kuko amezi ane tuguma twiruka kuri igiponsi iyo tugiye ntamara turonka tubaduha amahoro abisa rero muri iki gihe mm. murakoze reveriyano ngaho mu bwiza mugira ijoro ryiza reveriyano ati ah, gipolisi ni bubahane kibubahize nabo bawubahirize nibaze yuko reveriyano akamo kiwe kashikiriye ababijejwe mwiriwe ibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri tugeze isaha zibiri n'iminota cumi n'itanu mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri he mbo muravugana hogana imabaye hogano yego me amahoro ngahe imabaye yego ni sawa nanjye nkaba ndi mutagisivero mm. ni ukuri tumaze kumva umwene data yagize ibibazo nk'ibi mm. ni ukuri natwe bwari twebwe abaye ni uko batugenda mm. yewe ikigaji wanjye bararifashe mm. bamubajyana muri birigade mm. ubwo nange beza gushika nanjye ngo ngo ntere induru nk'uko uwo mwe induru bagaca bamwica nanjye umva yuko byari kuba nk'uko kubona tumaze kubyumva twebwe imaba y'abatagisivera bumvise ni iyo si imyitwaro myiza y'abapolisi polisi asejwe kureba uruta n'uruza ntabwo ahejwe kureba uruta n'uruza ko kutarafa umwenegihugu bumugihe kinga barifata mugabo niba tibasira ngo babonye ati bati bamurasa mm. kandi bagaca barasohoye nyine barefutanye amatati mm. numva yuko nukuri hari ibintu bitagenda neza nukuri pe urumva mm. ntabwo ari byiza nk'umuntu agendesha ikinga aho gano eh. ngaho imabayi ikintu mwumva musaba igipolisi canke abakuru mu gipolisi ngiki ikintu usaba igipolisi abakuru mu gipolisi mhm. n'umutagisi yapfa aguwe ko nikosa ni byiza bumufata ikinga gusa bakamuca amande muka niba cyafata ubuzima bwiwe hmm. yego ni ukuri pe hari aho biraba n'iwacu hmm. n'iwacu ntabwo biraba gusa n'ikiza byatangiriye ko naho nyine ntabwo nateye induru ngo cyangwa ngo ntimukane mbabwiye hmm. nuko ndazi ko nari kumererwa nabi ariko gutukana nabyo si byiza kuko iyo umaze gutukana urumva waba wamaze gukora amakosa urakoze ho gano kuri ako kamuteye eh. hari ikindi mufite mwongeraho kumbura iciyumviro cyo yari yamaze kukirangiza aho gano ngaho imabaye alo eh, ndi bosco irushungura hano rutana mm, bosco irushungura ni muri komini ya rutana muri komine ya rutana yego eh, agakimbiri budaca uzize mm. eh, ikibazo cy'ikiraro ngaho iwacu mm, yari karatubwira amakuru ajyanye n'ikiraro ariko kino n'ikiganiro gira icyo ushikije kiganira iwanyu havuga amakuze wakure ku munsi wa mbere igice cya rimwe n'inusu mwiriwe amahoro muri bande mutwakuye muri innocent karugu hmm. ibyo rero naguma kirize yego innocent agakindira nibu ntihanyeneye umucoma n'igisimba wabo rero hmm. ndavuga ibijyanye n'ibyombwa by'abantu hmm. urabona abantu batatangaje imbwa iyo tuyiye abantu baca bayitwaza ngo twazitandagishije bagiye ngo bazice ntibazica uwandi makuru yamaze ko n'uwo niba ari guca bashoboka bamwita kubera umuntu ko akiragiraye ntuza ngo acamurasa hmm. nshimvira ntigishoboye kurangira ca Innocent Angai Karusi ati ntari gushoka yicwa ngo ni uko habaye ibica nk'ibiriya ariko igipolisi cyasiguye yuko cari ku kirivu n'umwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe muduza akajwi inde alo makwaca munyakabiga makwaca ngaho munyakabiga ego sina hmm. kuva gushyikiriza ku icyiziro ego ndashaka kuba ku icyiziro tagisi vero hmm. yarashwe hmm. ntatangaje cyane numvise ijambo ry'uvuga igipolisi ari ukunda avuga cy'uko ngo uko kwivuna ngo bagomba kumwaka inkungu ni petero nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano yego ariko aravuga ukuntu barashe uwo mutoxivere yuko bari ko barigwanira ngo bagomba kubaka ikigwanisho ibyo biratangaje cyane ntibitahurise ni hamwe nyine njya agateka akazina muntu ngira muntu undi katubahirijwe neza n'ahandi hoho ariko ntimuvuga ngo gateka akazina muntu ntikubahirijwe abajejwe inzego zijejwe kukubahiriza zirahari zirahari mubwo ntizikubahiriza ngira ntizikora ngira akazi kazo neza kuko abashinzwe umutekano babajeje umutekano wabo ariko ntibawubahirije hmm. ah, mu mategeko ngira ya gateka akazina muntu umuntu nk'iciyumviro ciwe ntigishoboye kurangira ariko makwaca mu nyakabigati agateka kazi na muntu mu rundi niko ariko inzego zijejwe gukingira agateka kazi na muntu zirahari makwaca mwiriwe ahoro muri bande mutwakuye muri ndarushimana Abraham giteranye muyinga Abraham Mm, amakuru yabakoze ko muri iyi ndwi ya burahamu ngaho igiteranye n'aya amakuru yakoze ko mhm. n'izo mbwa zirya abantu kandi barababwiye kuzicancisha nimba biyemeje kuzitunga niba barazicancisha kugira ngo izo ziranduza abantu mm. ikindi yego nabo bantu bo muyoza yarampamagaye cyane yarahashe n'iyihangane nta kundi mm. gusa n'iyo kiragenda gake gake kubera ubujyana umunyagihugu aravuye hmm. nicyo gikwiye kumukingira yarakoze kubyara mu ntoki urakoze hmm, aburahamu hmm, ngaho igiteranye mugira ijoro ryiza namwe ngaho igiteranye aburahamu ati igipolisi cyari cyo kumukingira nk'icyari cyo guhapa kimurabisha ku inkoho ikomesho kinini cy'imviro cyawe ngaho aburahamu igiteranye mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri he nitwa bucumi vitari yego vitari mutwakuye muri muri mishiya cankuzo kutubamutsemo mm. eh. iki amakuru yabakoze ko vitari ngaho imishiha muri cankuzo naya nayo numvije uno munsi bajya bajya abashoferi bunguruza bajya abanyeshuri yego bakapakira nk'indagara mm. barakwiye kwisubiraho kuko ubuzima ni iyo bagize isanganya usanga ibondo byacu biha ntihagire ingorane yego eh, mugirije bwiza mm, murakoze namwe kuciye imviro canyu vitari ngahe sawa murakoze namwe namwe mugira ijoro mugira amahoro ngaho bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri turacasigaje iminota igera kuri indwi mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri jende merase ngaho bujumbura merase bujumbura amahera he ngaha muri komine muha mm. ego mwamaze kurabira umurongo wa remitera nturengana mm, neza kumbura ngira ngo mu buhinga bw'ibyuma ndabona bariko baragerageza mu kanya ngira ngo biraza gukunda reka reka kubira nakora eh, k'uwo murongo mm, ariko mwobandanya kuri uyu nyine muri ko kugira ngo ntimuhave muza gutakaza ubundi mwanya amayinite aca mpera ndibaza kubera abana nkoresheje rimiteri nkaba kuri rewo bica bimwe iyo mushikiriza iciyumviro canyu muba mukigenza ntidushoboye kubandanya na meranse ari muri komine ya muha mwiriwe muri bande mutwaka muri inde pasikari giharo icyiyumviro canyu ku makuru twabashikirije muri ino ndwi ngaho igihara icyiyumviro ni umuco ni uwo mutagisi w'izero kabisa uwo mupolisi yaramurenganije hmm. gute ari kumwe cyangwa ariko mukingira ariko ibyo kuko yagomba yakupolisi wamwenkora kwitwara ariko mu gihe nawe yoba nk'uko bivugwa na petero nkurikiye abwira ubushikiranganji bw'umutekano yagomba kwakwa inkoho eh. nta kindi yari asigaje lakini Afrika daliko nimba nimba taruko ariko ni bari kumufata tande bazana kumufata mm ni bari kucaba muni ariko kabisa mm mm urakoze Pascal mugira ijoro ryiza namwe ngaho igera mu ntara ya rutana reka n'abanyamakamba ngaho hegereye intara ya rutana ndetse na za rutovu muri ibururi mwiriwe muri bande mutwakwiye muri mwihanganiye eh, yego mwashitse aha nagomba kuvuga icyo kintu igiki muri banda ariko basa bose mu kinindo ntibasa bose mu kinindo eh. mugomba kushikiriza kuki ku bijyanye n'amakuru twabashikirije muri ino ndwiri kirarangira bijyanye n'ujya mu nyunzi barashe ujya hmm. eh, mu nyunzi barashe yego mu by'ukuri bijya bintu birababaje hmm. abantu bahanura ndababwira ahubwo aho bari hose ko bose barubahiriza aho bababujije mm. kugira ngo ntibitere ingorane mm. by'ukuri ujya muryango ujya muntu yabuze turema barakwiye gusumbura mm. ego by'ukuri katurindira ico ubutungane buzovuga basa bose nukuri nibagerageze barabe birababaje cyane urazi kubura umuntu wabonye batwagwa n'urupfu rusanzwe ntopfa umubona yicwa bakubwira yuko yaraswe by'ukuri birababaye mm. ngo by'ukuri mm, basa bose nta kindi muse mushikiriza kwitwa agomba kubashimira ku buryo ibintu mu mudushikiriza biratunezera cyane mu mugume muhora uko murakoze namwe basa bose ngaha mukirinda mugira ijoro bwiza murakoze murakoze ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mushobora kandi kutwakura kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri ni viyane k'umusaga viyane k'umusaga n'amahoro yego mm, viyane amakuru y'abanyuze twabashikirije hano kuri handi yisanganira agaheza akabakora ku mutima nayo binagomba igize bijya bintu bijya mu tagisibere mm. mu tagisibere birababaje kurema kubona umuntu afite inkwara asa umuntu ataca mu giti aya ni imiburiburi maruye urabona ajya polisi ntiyari umwe bapfuma bafashanya vurema bakamufata kandi bamwice bakamushyira ko mu minote bamwice vurema hariya barakoze nabi mm. aya maruye kubera kubera babeshye yuko yagira mwaka inkwari nta mutakisivere ushobora kwaka inkofero mu muntu bayihaye wenda kumva mpaye babizeye rero urumva aya mbwajya nkoni dufate mparo ntiyari karabutse ntiyari kurasa ujya mu ujya mu ntu vrema ashaje yakoze nabi yakoze amakosa vrema niko ariko byari gutegerezwa noneho nta kundi iby'imana yateguye n'isigaye nyine nta kundi mm, ariko mu gihe wagendesha ikinga nawe yowe yagomba kuba umwaka kugira imuhindukirizeho oya aya ntibishoboka wowe wakwaka inkoho ari wayifite n'abamotari ubu mm. ntibabona ko abantu basigaye bajyana bahunge kure mu bafashanye ariko viyane nibaza ko uhebuze ugashika kure uti ntimubona ko basigaye bajyana nibaza ko atabijyanye ibihari n'abantu ni inzego z'umutekano abona nabo bajejwe gukingira abanyagihugu n'igihugu twizere ko sabajyana ahubwo n'abajejwe gukingira abanyagihugu n'inzego z'umutekano z'igihugu mwiriwe mm, muri bande mutwakuye muri leonidasi leonidasi mm, ni nawo turangirije ko kino kiganiro eh, nagomba nshikirize uwo mutagisibwe urumva nawe nyine yarahuye n'ingorane rwose mm. kubera uwo mupolisi yari gushoka murasaba abandi bari kugira kubibona hari abandi bapolisi bari gushobora mm. kumufasha ntagire mm. eh. n'iciyumviro cyanyu ngaho itaba eh. murakoze cyane yego ni namwebwe duciye turangiriza ko kino kiganiro gira icushikirije cuno munsi ku wa munani ruhuhu mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda shimire mwe mwese mwaduteza abiri nshimire abatwakuye bari mu mihinga itandukanye y'igihugu haba mu seruko, mu burengero mu manuko ndetse no mu buraruko yakoze kandi Alphonse Kubwimana ikambere na François Kimana wafashije mu buhinga bw'ivyuma Eli Nibel ni bigenje na barikonda bashikiriza kino kiganiro mugira ijoro ryiza aho muherereye naho ubutaha Giricho shikirije Giricho shikirije ivyo navyo nibiki